Kaukai. Pirma pasaka. Buvo kartą kurpius. Ir ne dėl savo kalties taip nusigyveno, jog galų gale nieko daugiau jam nebeliko, tik gabalėlis odos vienai vieninteliai batų porai. Sukirpo jis vakare tuos batus, rytojaus dieną sės prie darbo ir pasiūs. O kad jo sąžinė buvo švari, tai ramiai atsigulė į lovą, atsidavė dievo valiai ir užmigo. Rytą atsikėlė, pasimeldė ir jau eis sėsti prie darbo, ogi žiūri, abu batai gatavi ant stalo be stovy. Nustebo žmogus, nežino ką ir sakyti, paėmė į rankas batus, pavartė, apžiūrėjo iš visų pusių, gražiai padaryta, nieko neprikiši, tikro meistro darbas. Netrukus ir pirkėjas atsilankė. Batai jam labai patiko – tai ir suplojo už juos daugiau nei paprastai, o už tuos pinigus kurpius nusipirko odos dviem batų poroms. Vakare sukirpo ir padėjo, iš ryto sės gerai pailsėjęs ir pasiūs. Bet šito daryti nereikėjo. Kai atsikėlė, batai jau buvo gatavi. Pirkėjai taip pat greit atsirado ir sumokėjo jam tokius pinigus, jog jis galėjo nusipirkti odos keturioms batų poroms. Kita rytą ir keturias poras rado jau pasiūtas. Ir taip kasdien, ką vakare sukerpa, ryte randa jau pasiūtą. Tad netrukus prasigyveno ir galų gale tapo turtingu žmogumi. Ir šit vieną vakarą prieš kalėdas kurpius sukirpo batus ir kai atėjo metas gulti, sako pačiai, kaip tu manai, o jeigu šią naktį negultume, ir pažiūrėtume, kas mums čia taip padeda. Pati sutiko ir užžiebė žiburį. Paskui abu pasislėpė trobos kertėse už sukabintų drabužių ir žiūri, kas čia bus. Kai atėjo vidurnaktis, pasirodė du mažyčiai gražūs nuogi žmogučiai. Susėdo prie kurpiaus stalo, pasėmė visas sukirptas poras ir ėmė savo mažyčiais pirščiukais taip greitai ir mikliai daikstyti, siūti ir kaukšėti, jog kurpius iš nuostabos akių atitraukti negalėjo. Ir tol jie plušėjo, kol viską iki galo padarė ir gatavus batus ant stalo pastatė. Paskui pašoko ir akies mirksniu pradingo. Kita rytą pati ir sako, tie žmogeliukai mus turtingus padarė, reikia jiems už tai atsidėkoti. Jie laksto pliki nuogi ir tikriausiai jiems labai šalta. Žinai ką, aš pasiūsiu abiem po marškinėlius, po švarkelį, lėmenėlę ir kelnaitės ir numeksiu po porą koinaičių. Vyras tarė, gerai tu sakai. Kai atėjo vakaras ir viskas jau buvo pasiūta, sutaisyta, padėjo jie dovanas ant stalo, vietoj sukirptos odos, o patys pasislėpė. Pažiūrės, ką tie žmogeliukai dabar darys. Apie vidurnaktį atbėgo jie pasišokinėdami ir jau buvo besėda prie darbo, bet žiūri, nėra sukirptos odos, o jos vietoje padėti tokie dailūs drabužėliai. Iš pradžių jie nustebo, o paskui kad apsidžiaugė. Greitai, greitai apsirengė, apsiglostė, apsitapšnojo gražiosius drabužėlius ir uždainavo. Ar nedailus mes berneliai, kamgi mums dabar kurpaliai? paskui kad pagaus traksėti, šokti, drygčioti per kėdes ir suolus, galų gale ištraksėjo pro duris. Nuo to laiko daugiau jie nebepasirodė, o kurpius gražiai gyveno lygi pat savo amžiaus galo ir viskas, ko tikis imdavosi, sekėsi kuo puikiausiai. Antra pasaka. Gyveno kartą tokia neturtinga tarnaitė. Buvo įdarbšti ir valyva, kasdien šlavė aslą ir pylė sašlavas į didelę krūvą priešais duris. Vieną rytą susirošė įstoti prie savo darbo, ogi žiūri, ant sašlavino laiškas begulys. O kad pati nemokėjo skaityti, tai pastatė šluotą į kertę ir nunešė laišką savo šeimininkams. Tame laiške kaukai prašė merginą pabūti jų vaikui už krikšto motiną. Mergina nežinojo, ką daryti, eiti ar neiti, ir šeimininkai turėjo ilgai ją įkalbinėti. Tik kai pasakė, kad tokio prašymo nevalia atsakyti, tai galų gale sutiko. Tada atėjo trys kaukučiai ir nusivedė ją į kalno gilumą, kur tie mažiukai gyveno. Čia viskas buvo maža, bet taip dailu ir gražu, kad sunku ir apsakyti. Gimdyvė gulėjo juodmedžio lovelėje, nusakstytoje perlais. Apklotai buvo išsiuvinėti auksu, lopšelis iš dramblio kaulo, vonelė iš aukso. Mergina pabuvo kuma ir jau taisėsi namo eiti, bet kaukai prisispyrė prašė pabūti nors tris dienas. Mergina sutiko ir pavėšėjo pas juos smagiai ir maloniai. Mažiai žmogeliukai kaip įmanydami stengiasi ją įtikti. O kai galų gale susirošė į namo eiti, kaukučiai pirma prikišo jai pilnas kišenės aukso ir tik tada išvedė iš kalno. Sugrįžusi namo, mergina norėjo vėl stoti prie savo darbo. Paėmė šluotą iš kertės, kurią išeidama buvo pastačiusi, ir pradėjo šluoti. Bet iš namų išėjo svetimi žmonės ir ėmė klausinėti, kas ji tokia ir ką čia žadanti veikti. Ir pasirodė, kad ji išbuvo kalne pas mažuosius žmogučius ne tris dienas, kaip mane, o septynerius metus ir per tą laiką pasimirė jos buvę šeimininkai. Trečia pasaka. Kartą vienai motinai kaukai pavogė iš lopčio vaiką ir jo vietoj padėjo pamainikį, tokį didgalvį, išsprogusiomis akimis, kuris nieko daugiau nežinojo, tik valgyti ir gerti. Nusiminusi moteriški nuėjo pas kaiminę pasiguosti, gal toji patars, ką daryti. Kaiminė liepė nunešti pamainikį į virtuvę, padėti ant krosnės, užkurti ugnį ir užkaisti vandens dviejose kiaušinio kevaluose. Tas pamainikį prajuokins. Ir kai tik jis nusijuoks, ir bus po jo. Moteriškė viską padarė, kaip jai buvo sakyta. Vos tik užkaitė ant ugnies kiaušinio kevalus su vandeniu, tas didgalvis ir sako, esu senas jau labai, kaip skalūno tie kalnai, bet nemačiau niekada, kad kas virtų kevale ir kad ims juoktis. Taip jam besijokiant, staiga prigužėjo daugybę kaukų. Jie parnešė tikrai vaiką, padėjo ant krosnės, o pamainikį pasėmė ir išsinešė.